duhane ijambo duhane ijambo ijambo ni kazoza banyepolitike barongozi mutandukanye nibwe muri mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike rwaruka bashinga ntaye bapfasoni ikiganiro duhane ijambo kirabahaye ikaze duhane ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu ikiganiro duhana ijambo gitegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ucishira muri search for common ground mu burundi Christelle nizigama kuri mikro ikaze nigwawe mu kiganiro duhana ijambo ikiganiro ushikirizwa na studio ijambo ni igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishamwe mpuzamakungu Search for Common Ground mu Burundi biciye mu mugambi je nawo mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi riheza rikazana ikibano cyiza. mu kiyago cuno musi turashimikira ukamara ko kwiteza imbere ku mukenyezi biciye mu burimyi n'ubworozi kubwishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho gufungura neza FAO mu Burundi abakenyezi bageze mu muco wo gukora bagera ku bice 97 n’indwi ijana barashira ingufu mu gisata c'uburimyi tudasize inyuma igisata c'ubworozi aho bamwe bamwe baronswa ibitungwa kugira bashobore kwiteza imbere ariko hari aho bagira intambamyi zijyanye no kubura ubwatsi kugira bagaburira ibitungwa ari naho baheza bakorora udutungwa duto duto mbega umukenyezi afadikanya gute uburimyi n'ubworozi kugira ngo yiteze imbere akarusho ahakura mu by'ubutunzi n'akahe izindi ntambamyi agira n'izahe bamwe n'abandi bakora iki kugira ashigikirwe mu kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi mu guca hirya no hino ibyo bibazo hamwe n'ibindi murumva muri kino kiyago umwe n'abakenyezi bo mu ntara za bubanza na muyinga bariko barakora kugira biteze imbere mu mpera ya kino kiganiro muraza kumva akabazo kajanye na kino kiganiro maze muheze mu ishure muciye ku rubuga rwa Facebook rwa Search for Common Ground kugira ngo mutsindire utuganuke Christian Nizigama ndakiremejeje nkabasubiye kubaha ikaze Enjoy. mu kwinjira mu ntimatima ya kino kiganiro tuje mu ntara ya bubanza aho nimbona petroni atubwira ingene afadikanya uburimyi n'ubworozi kugira yiteze imbere aho amaze gukuramwo amatongo n'ibindi ni umwirimizi ntabanorora kandi abantu umudandaza hari byinshi none bifatanya gute bivaye n'uburyo bukunda buba bumeze ndatubanda bangikanya nko mu bworozi usanzwe ufise ni ibintu by'ubworozi ntubu atari ubu nazigurishije ingurube ariko ingurube zerekana na cumi bo eh, mu minsi izana napfukije nk'ingurube zishika cumi n'umunani ibibuguru imwe nagurisha no kurima ntarima ndetse ntaca mvuga ati ko ngurishije ubu bworozi ce mpindura subirize mu kibanza c'izini bworozi c'izo ngurube basi nayo isanzwe fise utaratangura ubworozi byari bimeze gute je nari umwirimizi gusa byonyine gusa ndabitanguye kuva je nkiri umwana ubu bworozi none ubu unye ubona buriko buguteza imbere gute je ntubintu by'ubworozi novuga ati umuntu atorora ahubwo yarasizwe inyuma n'amajambere n'ubu navuga yuko ubworozi ndahorana ni uko ujya usanga nabugurishije ndashaka kuyigurisha ingurube imwe ntimuriyoni cyangwa ibihumbi amajana icyenda wumva ngurishije zitatu ca wumva ca mara kabiri numva n'umuntu nanje hariyo abakenyezi usanga ibyo batabihurumbira tumenyereye barima gusa jewe n'abantu b'abakenyezi benshi banyegereye n'abantu benshi ndagiye ndigisha kugira bajijuke bamenye ukuntu ndashobora kuzokwibeshaho nabo nyene jewe numva ntubu ndabyo ukuntu nakuze numva ko ata kimwe dushobora cyona nagukora abantu benshi nagenda abahanura na beko kumwe borora kuko nyine bashobora kwiteza imbere mu burimyi kuko umuntu ufise utuntu tw'imbumba rugo mu rugo uca usuma ibintu bike ushobora gusuma n'ibintu by'imboga byonyine gusa kuko ibintu ubu byifitiye turabereka nyine borora mbega ni bwa bworozi buvuga bwa kijyambere ubworozi tworora ni ubwa mikoro make bivanye n'uburyo bw'umumwe wese urumva jewe amajambo avunaguye buryo ubworozi bwa kijyambere ashobora korora uko bivaye n'ikiganza afise ugasanga afise ubworozi kandi buteye igomwe amikoro make numva sindayaronka kwiye yewe jewe nta bintu na kimwe ntiyumvira ndetse n'inka genda zifise zingahe inka nazifise zine kandi ahantu numvise agatungwa jewe nica ndorora naho mba ntakegereye turagushimana gusa amafaranga cyangura bagaca baba barambikira akaje zikuzanira nakara akaje kanzanira ni kanini rwose niwe numva ko mba ndikenuza ntagura nk'amatongo ukajya usanga iterambere mu gihugu ribaye ryose ku bwa felicien doricimpa umuhanuzi wa buramatari w'intara ya bubanza ajejwe intwaro n'ubutunzi amenyesha ko abakenyezi bamaze kwijukira ubworozi na cane cane bw'ibitungwa bito bito ubworozi nibyo eh, ni imwe mu migambi umuntu ashobora kurangura kandi bikamuteza imbere ibitungwa bito bito bitanasaba n'umutahe muremure twovuga nk'inkwavu inkoko bashobora eh, gusanga abantu babihereye ko nk'umukenyezi mu nzu agashirayo urukwavu cyangwa inkoko ugasanga irarondotse iragwiriye hanyuma akaduga ugasanga umwaka ukurikira aciyagura nk'ingurube umwaka ukurikira aciyagura nk'impene kuko biri mu bintu nabyo nyine by'ibitungano bidasaba eh, ibintu byinshi nk'impene eh, yirira ibyatsi inkwavu zirira ibyatsi inkoko zozo zirimenya ni ukuvuga rero utwo dutungwa duto duto turashobora gufasha mu iterambere ry'umukenyezi mbere tukanamushikana kure akaronkeramo n'umutahe wo kubandanya akora n'ibindi murabona ko ari ubworozi bwa kijyambere eh, uretse n'ubwo bworozi buto buto bundi eh, hariho nk'abakenyezi babaye akarorero babaye imboneza eh, batera intambwe ugasanga baroroye nk'inka za rugazi za mpanda hariho abakenyezi by'ukuri batahuye icari cyo kwiteza imbere ugasanga barateye intambwe bageze ku korora inka mugabo naho itoba ari inka bujya ibiteza imbere umuntu si inka gusa eh, nk'ingurube urabye ingene zirondoka nk'ubu mbere turanashima n'umugambi wa leta uko abatunze ingurube cumi kuduga bamaze iminsi bagirishwa amanama atandukanye haba ku rwego rw'igihugu no mu ntara bakabashyira mu makomite ah, mu ntara mwaratanguye eh, mu ntara twaratanguye ndetse ubu bigeze no mu makomine kandi igitangaje uhava wibaza ngo bavuze ingurube cumi ngo uzobona abagabo gusa oya benshi imbere twasanze ari abakenyetsi bangana iki mungereranije nawe bitigiye mutaba mubifise mbo nk'aha mu ntara eh, nk'abantu twaheruka kurungika mu nama ku rwego rw'igihugu eh, bari abantu bashika hafi mirongo itanu kuko ikomine yose yaratanga abantu cumi icumi mwabo rero ugereranije twasanze harimo hafi ibice nka mirongo ine ku ijana by'abakenyezi borora izo ngurube eh, umanutse rero no mu makomine burya twasanze hariho eh, n'abandi benshi batagiriwe amahirwe yo kujya mu izo nama zo ku rwego rw'igihugu umugabo ubu turi ko turasanga mu makomine nabo bari muri uwo mugambi mubona gute ko ibice mirongo ine ku ijana kuri aba bakenyezi turabibona ugereranije n'ibyo bitigiri ni kuvuga nimba ari nk'abantu ijana baserukiye intara abantu hafi mirongo ine bose inkoko utwo n'utuntu umuntu ashobora guhera ko ugasanga arateye intama kandi ugasanga nta mutahe munini bisaba kuko ufise ibihumbi bitanu ashobora kugura agakwavu gatoya ashobora kugura Eh, agakoko gatoya ugasanga karakuviriyemo umugisha kabandanye karondoka ubworozi burajyana n'uburimyi ibyo bitungwa kumbura aho birisha kuronderera ubwatsi tukaba tubona amatongo agenda araga bamwe eh, mu bakenyezi baba bishikirije kumbura icyo urabona ko ari intambamyi muri ubwo bworozi eee eh, uruhande rumwe ku bijyanye n'imfungugwa zabyo ni intambamyi mugabo kandi mu ntara y'abubanza Eh, ku by'ukuri two kwishima ko n'akarere gasanzwe kamera uretse gusa n'injya n'ibyatsi cyangwa ingaburo z'ibyo bitungwa usanga ku misozi aho uwuca bihari ni ukuvuga rero ku ruhande rumwe n'ibyo ku by'imfungurwa zabyo hashobora kuba harimo agahaze mugabo kandi eh, mwibuke ko nabyo bica bigaruka bikadusahiriza nk'umwavu eh, w'inkwavu ibi bitungwa muri rusange impene inkoko ingurube eh, ugaruka ukafasha gutabira kugira ngo eh, tubandanye tugarura akanovera k'isi kariko karasa n'agatituka kasida hatumye imana serukira hamwe dushire hamwe mu ntara ya bubanza avuga ko zimwe mu ntambamyi zituma umukenyezi adafadikanya uburimyi n'ubworozi harimwo ko amatongo yaze aho ubwatsi bw'ibitungwa usanga bukeha bagaca bijukira korora ibitungwa bito bito abakenyezi barijukiye ubworozi cyane iyo umukenyezi ariko ararima araheza agashora dukorana dushigikira dufata mu migongo benshi bavuga ko bafise ibitungwa naho natwebwe aho duca turabibona umumama wese n'umwana ubona batwaye utwatsi bashiriye igitungwa bafise ngaho oya mbega ubworozi twavuga ko ari ubworozi bwa kijyambere rero ni ubwa kijyambere kuko bashaka umwavu bashaka umwavu urumva barataramura bagira ibintu by'ibiti nk'ingurube zikamera nk'izitaramuye zikaryama zikarara hejuru jewe aho abo abo ayo mashyirahamwe dukorana menshi ingurube twaraberetse ingene bazubakira agahene nako bagatunze usanga bacize ku ruhande ku gikoni bagaheza bakatasira ibyatsi kugira ngo baze bavumbure hageze yuko barondera nyine umwavu wo gutwara mu mirima cyane tuvuga borora borora kijyambere nuko zitaturuka bavuze ko bavuze ko atagitungwa na kimwe ubundi kikiyerera n'inkoko n'inkoko barazi ngene bazubakira ntizisohoke cyane tuvuga ko ari kijyambere murabona ko bijukiye ubwo bworozi ah, abakenyezi bariko barisorona mu bijyanye no kwiteza imbere mubibona icyerekana n'igiki ikibyerekana ni ingene umukenyezi ubunya usanga akeye mu maso ni ingene umukenyezi muri ko murayaga ati jewe n'ukuri ubu unya umwana ntabura ikaramu ntagira gute ati kandi simbura umunyu ngo nikwere umuntu w'umugabo atarataha ati kandi nanje ndashobora kuba nadandaje umwimbo narimye cyangwa kuba nashoye agatungwa kungutse ngaca ka ikivi wumvise ko umumama asigaye ingo zose zirafite uko zubatswe hari aho umuntu w'umugabo amuryaryanya akavuga ati icyo gitungwa bakuye mu ishyirahamwe burya ndagikeneye ugaca usanga arakimugurishirije ko ugaca usanga aramukiriye nabi aramusubije inyuma acanga naho yaduka ati ntuzoja mu ishyirahamwe nk'ubu araheze akavuga ati murantabara mumufashe jewe bimeze uku n'uku n'uku n'uku n'uku n'uku n'uku tugaheza rero nk'uwo mugabo tukamuteza abandi bagabo canke natwe hagiye inkuru zishira mu kuyaga tukamwereka iciza cyo kureka umukenyezi nawe akajya mu bandi kuko nawe ntabura ntabura umunsi aheza agasahiriza urugo abakenyezi b'ibinebwe wowe wowe mubona abakenyezi b'ibinebwe nawe mubona bitijukira ubwo bworozi yego hariho hariho abatazi kugurura imitwe ngo babone hariho n'abaronka utwo dufaranga bagaca tujyana mu nzoga ibyo byose haba hariho abakenyezi n'ukuri bigenza nabi mugabo ntitwavuga ko ari benshi ariko sinavuga ngo ntabahari nta mwongo buri sato ibidahizo turababona tugahanura nyine buke buke mugabo hajya ingesera n'abantu iwera mupfasoni Eh, mugabo tugumiza ko duhanura duhanura agaheba nyine akihana uwabashobora kwihanura barihanura abandi nabo bakaguma nyine ari bigaba gutyo nyine ni ukuri ibitungwa byaho biramera neza biramera neza rwose n'ibyatsi byaho ngo birasosa n'amazi yaho ngo arasosera ibitungwa kandi twese twese turabira aho turi kandi n'ibyo kuzigaburira birahari urabona bararima imiceri nk'ubu kurondera ya sondori bayigaburira inka bayigaburira ingurube ibitungwa byose bijya biraheza bikayirya hanyuma rero kandi eh, mu ntuza ya aho bashyira ubwo bwatsi kugira ngo ibyo bitungwa bifungure ugasanga ni hatowe ibyo ni mubona ko ari intambamyi eee eh, ni intambamyi hari abasanga bafite amatongo matoyi nibaronka aho batera ibyo byatsi nabo uca usanga batunga rero twa dutungwa duto duto nka twa tubeba tw'ikizungu nakubwira nka ka gahene bijya byo kuvura abantu bantayo nikora usanga byagabanutse kuko bose baca baronka agafaranga bikorako bakaronka nako bagura umuti kandi n'indwara zikagabanuka turagabanuka kuko iyo umuntu yafungura akaryama neza usanga atakunda kurwaragurika kuba dufatiye hagati turi mu kiganiro duhana ijambo aho turi ko dushimikira ku kamaro ko kwiteza imbere ku mukenyezi biciye mu burimyi n'ubworozi mu ntara za bubanza na muyinga duhana ijambo duhana ijambo ijambo ni kazoza ubu naho dukubitire mu ntara ya muyinga ngo kurima no korora birajyana ngo kandi biruzuzanya ibyo bivugwa na Leyane Mbonyimpano asanzwe ari umufundi w'indimo ku musozi wa Butobwe muri zone na komine Mwakiro intara ya Muyinga kubwiwe ngo abakenyezi baragira intambamyi zijyanye no kwishingira kugira baronke ingurane zisununuye mu migambi yabo indimo n'uvy'ubworozi birubakana umurimyi arashaka ifumbire yo gutabira itongo ryiwe hanyuma umworozi arashaka bya byatsi bibana n'indimo wa murimyi yashyira ku mikobeko kugira ngo agaburire igitungwa ciwe urumva ni sekura nkugurane barahanahana abakenyezi biteza imbere biciye mu burimyi urabona nyine ko biriko birabateza imbere gute icyo munoshinga ko intahe nko ku mutumba nkorera ku wabutoge hari abakenyezi na koperative ndimo yindi barashoboye kwimbura itoni cumi na zine kandi twarabishoye muri anagesa kandi bose ubu babonye yuko udakoze ntashobora gufungura icyo twijukira ubu ni ukurima neza dukoresheje ifumbire y'ikirundi nyinshi umwavu w'ikizungu ukaza inyuma y'ifumbire y'ikirundi urumva ko wa murimyi n'umworozi n'ubu baguma bagira iki bakeneranira umworozi aratanga ifumbire ku murimyi akamuha amafaranga wa murimyi nawe arakenera amata yo korora abana urumva arakenera na za fungurwa nk'amagi ku bana ku nkoko ni wa mworozi urumva bose bagenda bagira iki bunganiranira aho umwe avunitse arahunga wowe ufasha gute abo bakenyezi bariko bariteza imbere nk'umufundi w'indimo icyo ndabafasha ni uko ndaberekera kugura za mbuto zigezweho zirobanuye no gukurikirana impanuro bahabwa natwebwe abahinga cyangwa n'abadukurira ikindi nacyo turiko turasatira ni ukugira ngo dupimishe isi yacu Tubona ifumbire nyezina duteza gukoresha mu busi bwacu abahinga badupimiye iryo vu intambamyi mbona abakenyezi bakunda kugira mu bijanye n'uburimyi bakora n'iby'ubworozi izahe kandi natwe tuvuye kure usanga na nayangurane umutahe munini wahereye hehe mu ibarabara bareheruka barima iyo hageze kwimbura iyo bahageze kwimbura ingo zitarajijuka zitaraheba kameremere ka kera usanga byose umugabo avuga ati ni amatungo y'umugabo mu gihe umukenyezi ari yarushe mu kubirima hari igihe usanga umukenyezi yimbuye umugabo atagiye na rimwe mu murima ariko umukenyezi akimbura aho yogize ngo atuburure umugabo byose akaca agira iki ngo ni gwanje wa mukenyezi acagumana umuruho mugabo kubera za nyigisho zo kurondera za ngo z'akarorero benshi bariko barava ibuzimu baja ibuntu yego mugabo murabona ko nka ariko bariteza imbere muri ibyo by'uburimyi bajanisha n'ubworozi murabona ko hariho itandukaniro abagumye mu by'uburimyi gusa batajya mu bworozi bimeze ugumye mu burimyi gusa wovunika kuko kugira ngo ugure umwavu utabinda imiro zawe usanga bifata igarama rirerire aricyo gituma twohimiriza n'abakenyezi bose bagira iki umworozi narime n'umurimyi niyorore uca usanga bigize iki hanyuma ku bigori twijukiye kurima ikigori kiratuma umuntu asakara ibati ikigori ubu kiriko kiratuma umuntu agura itongo ikigori kiriko kiratuma umuntu agura inka kiriko kiratuma abakenyezi twambara neza ndetse n'ivyombo mu nzu bikaboneka umuntu akisunganya mu kigori nacyo. turagitera hagati y'umurongo n'umundi santimetero mirongo icyenda hagati y'ibango n'irindi santimetero mirongo irindwi tugaca dushyiramo intete zibiri tutateye umurima w'umuntu tukaza turagenzura cyane kugira umurima wacu umusaruro tutawubuzwa n'ibikoko tuba twageze twabungishijwe kuko impongwa ikigabanya umusaruro kuko urya k'agatimatima ikigori cyawe kigaca gisa nabi felicien doricimpa umuhanuzi wa buramatari w'intara ya bubanza ajejwe intwaro n'ubutunzi avuga ko bahimiriza abakenyezi kwijukira uburimyi n'ubworozi bwa kijambere babicishije ku bajejwe iby'uburimyi n'ubworozi mu ntara icyo dufasha biciye ku basanzwe bajeje uburimyi n'ubworozi harabandanya haba amahimiritsa hariho abagoronome gushika no ku mutumba nabo nyene bakorana eh, n'abenegihugu mu kubakebura mu kubigisha mu manama atandukanye aba yatunganijwe n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi nabo nyene bagahabwa ijambo bakagira ico bakebuye ico bashikirije abenegihugu yemwe abakenyezi bakiri inyuma eh, badashaka kwifatanya n'abandi mu vyo kwiteza imbere biciye mu burimyi n'ubworozi Eh, ni bariko barasigwa n'amajambe kuko isi turimwo mw'ibi bihe bisaba kwiyungunganya kandi eh, si mpaka umugabo gusa mu rugo nk'uko twabivuze no gufashanya impande zose eh, twobakangurira rero kuza kwifatikanya n'abandi bakajya ku kivi nabo bagakora kuko nta mugabo nta mukenyezi mu bikorwa by'iterambere umwe wese arashobora gukora kandi akagira icyo yunganiye urugo e, barakwiye rero kuvavanura n'ibi byakahise by'imico n'imigenzo aho umenga umukenyezi yahariwe kuraba inzu kuraba abana ukamenga nta bikorwa by'iterambere ashobora kujyamo mugabe imana ishimwe ibubanza abatari bake baramaze gutahura ko iterambere rya bose abakenyezi batari bake bari mu migambi bijuka imigambi y'iterambere nk'uko mwabibonye ku rubuga bariko barakora kasirida hatunga imana serukira ishyirahamwe dushire hamwe arahamagarira abakenyezi kujukira kuja hamwe kuko ariho baheza bakungurana ubwenge akagoye twavunira abakenyezi ni uko bukwama bakora biyunga n'abandi ntihagire uwubaka aradoga bakorane n'abandi bakoze n'abandi ikivi kiduga n'ingoga kuko niho urugo rutera imbere icokorwa nuko hoba inyigisho nyinshi mu ngo zitandukanye no mu karere turimo kugira ngo bose babone yuko umugore ari umuntu w'umwunganizi w'umushingantahe wiwe atari umuntu wo kuvunika wenyine imbere y'uko turangiza kino kiyago reka mubanze mwumvirize ikibazo cy'uno munsi aho kivuga kiti ku bwawe ni gute umukenyezi yofadikanya uburimi n'ubworozi bitamuvunye ikiyago cuno munsi twari ko dushimikira ukamaro ko kwiteza imbere ku mukenyezi biciye mu burimyi n'ubworozi wumvise ingene abakenyezi boje hamwe kugira bungurane ubwenge bongere bakorere hamwe kugira baduze ikivi umwimbu wongerekane reka nshimire n'abampaye ikiyago christian nizigamana kiremesheje nkaba ndakwikebanuye. muhejeje gukurikira ikiganiro duhana ijambo ikiganiro muteguriwe na sitidiyo y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi duhana ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu hari icyo wungutse muri kino kiganiro hari icyo wumvise wodukebura tanguza ijambo duhane